Kako se trebaju obhoditi prema svima drugima? Ne zbog toga što to oni žele, što se neko njima sviđa, pa trebaju se lijepo obhoditi iz tog razloga ili imaju neki interes kod dotične strane i slično, ne, već što im njihova vjera na takav način da se obhode nalaže, što im Allah subhanahu wa ta'ala naređuje da se na takav način trebaju obhoditi prema svojim roditeljima, na takav način prema svojoj djeci, prema svojoj bližnjoj rodbini, prema svojim komšijama, prema svim ljudima. To je ibadet. Ophođenje s drugim ljudima je ibadet. Zato islamski učenjaci kažu da čovjekov namaz, post, zekat, hadž, učenje Kur'ana, davanje sadake, milostinje i slično neće biti primljeno kod Allaha subhanahu wa ta'ala sve dok ne bude ispravno činio i taj drugi ibadet. Odnosno, dok se sa svim ljudima, Allahovim stvorenjima, čak dakle i drugim svjetovima, ne samo ljudskim svijetom, već dakle i sa životinjama, ne bude obhodio onako kako vjera od njega traži. Jer nedoliko je muslimanu da vjeruje u jedan dio knjige, a drugi dio knjige negira, poriče, pa makar i svojom praksom. Dakle, ne drži se. Allah subhanahu wa ta'ala od nas traži kako kaže ja ayuhal amanu udkhulu fi s silmi kafe o vjernici uđite u vjeru potpuno. Allah subhanahu wa ta'ala traži od nas da se prihvatimo vjere potpuno. Jer kada izađemo iz naših kuća, kada susretnemo se s drugim ljudima, mi više nismo ta i ta osoba po imenu. Nismo više samo na takav način obilježeni, već smo obilježeni kao i muslimani. Oni koji praktikuju vjeru islam. Oni koji dostavljaju vjeru islam. Pa dobro gledajmo na kakav način, na koji način, kako ćemo predstaviti svoju vjeru dini islam. Zato slijedimo upustva našega gospodara Allaha subhanahu wa ta'ala, upustva Muhammeda sallallahu alihi wa sallam, koga je naš gospodar Allah dželavala poslao da nam dostavi, prenese, pojasni, objasni i također svojim primjerom pokaže kako se obhoditi. Evo određeni broj emisija govorimo o obhođenju supružnika. Kako se supružnici trebaju obhoditi? I ovo je dakle vrlo bitna tema. Dobro nam je poznato koliko je bitna porodica. Da se od porodice gradi društvo, da se od porodice gradi zajednica. Pa onakva kakva bude porodica, jedna, druga, peta, deseta, stota, takvo će nam biti i društvo, takva će nam biti zajednica. Mnogi se danas žale na državu, žale se na ove, na one, ne žale se na sebe. A upravo od njih dolaze problemi. Kada bi svako od nas poradio na svojoj porodici, svako očistio svoj prag, svoju avliju, ne zalazeći u tuđu, Kada bismo na takav način svi postupali, zasigurno bi nam stanje bilo u društvu, u zajednici državi daleko, daleko bolje. Međutim, mi izgleda da dobro igramo ston tenisa, prebacujemo lopticu na drugu stranu, okrivljujemo druge, uvijek druge, uvijek su drugi odgovorni, doći mi Ni za što se ne okrivljujemo, ne smatramo se uopće da smo odgovorni za nešto. Ne, musliman ne smije da bude takav. Znajmo dobro kada će islam napredovati i kada će biti bolje islamu i muslimanima, onda kada svaki od nas musliman kaže neće biti napretka islamu, neće biti boljitka islamu sve dok ja ne budem radio shodno svojim mogućnostima koliko doista mogu za islam. Kada svako od nas sebi postavi taj zadatak i svako bude dostavljao islam na ispravan način koliko može, pomagao islam muslimane doista koliko može, onda će dakle da islam napreduje. Sve dok budemo prebacivali lopticu na druge, okrivljavali druge, druge smatrali odgovornima, znajmo dobro da nema nam, nema nam boljitka. Zato dakle neophodno je govoriti o porodici. Od porodice se gradi društvo, porodica je prva cigla u gradnji društva, zbog toga dakle treba pažnju, akcenat staviti i dati na porodicu. Govorimo o sretnoj porodici. Sretnoj porodici. Svaki od nas bi želio da živi sretno sa svojim ukućanima, da žive u rahatluku, da žive smireno, da žive u međusobnoj ljubavi, poštivanju, uvažavanju. Zato takvo stanje nema nekakvih čarobnih štapića. Da nam neko dođe preko noći da se promijeni naše stanje. Ne. Već zato svi mi od reda ukućani, babo, majka, sin, kćerka, svi trebaju zasukati rukave. Svi, kako rekoh, trebaju sebi postaviti za cilj i reći moja porodica neće biti sretna, moja porodica neće uživati, neće živjeti u rahatluku sve dok ja ne dadnem joj svoj doprinos doista koliko mogu. Zato dakle, svi mi moramo povesti računa o svojim obavezama u porodici. Svi mi trebamo se odlikovati određenim osobinama, izgraditi te osobine kod sebe, imati kod sebe, pa onda se nadati ako Bog da rahatluku uspjehu, smjeraju, spokojnosti i sl. Evo treću emisiju govorimo o osobinama stanovnika sretne kuće. Koje pri sebi osobine trebaju imati suprug i supruga i također i djeca kasnije. Kojim osobinama se trebaju odlikovati i opisati, imati kod sebe te osobine, živjeti s njima da bi uživali u svojoj kući, da bi željeli da dođu u svoju kuću, da bi priželjkivali, i iščekivali poslove koje obavljaju izvan kuće, završavali što je prije moguće i vraćali se svojim kućama, da sjednu, uživaju sa svojom suprugom, da se okorištavaju od svoje supruge, supruga od svoga muža i slično, da uživaju u takvoj atmosferi. Dakle, od osobina, stanovnika sretne kuće jeste da su oni skromni na dunjaluku. Da su oni skromni na dunjaluku. Pored toga, dakle, što su vjernici, drže se vjere čvrsto, što je god moguće više, praktikuju vjeru. Pored toga što uče svoju vjeru, jer kako da praktikuju, kako da se drže čvrsto svoje vjere, dini islama koje ne uči. Dakle, ukućani sretne kuće moraju da traže znanje, Zatim posebno od tog znanja što treba da se vidi na njima jeste lijepo ponašanje. Dakle i pored toga što su lijepog ponašanja, oni su i skromni na dunjaluku. Oni su skromni na dunjaluku. Umjereni su u svome imetku. Ne rasipaju ga. Znaju da će biti pitani za svoj imetak. Kako su ga stekli i u šta su ga potrošili. Sutra sve jedan od nas na sudnjem danu, kako je došlo u hadisu, neće se pomjeriti stopala ni jednog čovjeka, ni jedne osobe. Sutra na sudnjem danu, kada bude proživljena i dovedena na mahšar, mjesto stojanja, iščekivanja, odpočinjanja obračuna, neće se ni jedan pomjeriti sa svoga mjesta dok ne bude upitan određena pitanja. Jedno od tih pitanja jeste pitanje o imetku. Kako si ga stekao i u što si ga potrošio? pa stanovnici sretne kuće znaju i vode računa o svome imetku, kako ga stiču i kako ga troše. Znaju za riječi Allaha subhanahu wa ta'ala u suri El Isra, innal mubedzirine kanu ihvane šajatin, doista su rasipnici šeitanska braća, pa ne rasipaju svoj imetak. Vode računa o svome imetku, gdje će ga potrošiti, gdje će ga udjeliti. Također znaju za riječi Allaha subhanahu wa ta'ala i sura Al-Furqan وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا I oni kada udjeljuju lem yusrifu wa lam yaqturu wa kana bayna zalika qawama. Oni dakle ne rasipaju mnogo niti škrtare, već su sredina između toga, između toga dvoga. Dakle, kada imaju imetka, udjeljuju. Isto tako kada imaju malo imetka, nemaju mnogo, opet udjeljuju. Nisu škrtice, nisu tvrdice. Znaju za riječi Allaha subhanahu wa ta'ala u hadisi kuciju kako je došlo jebne Adem enfiq unfiq alejk enfiq unfiq alejk o sine Ademov ti udijeli drugome pa ću ja udijeliti tebi Allah subhanahu wa ta'ala kaže u hadisi kuciju o čovječe o sine Ademov ti udijeli drugome ti pomozi drugoga pa ću ja pomoći tebe. Pa dakle, kada imaju imetka i kada nemaju, odnosno imaju ga malo, opet udjeljuju umjereno. Kada imaju mnogo imetka, ne hvališu se tim imetkom jer znaju da je to blagodat od Allaha subhanahu wa ta'ala. Ta blagodat može otići od njih preko noći ne budu li zahvalni Allahu subhanahu wa ta'ala, ne budu li taj imetak koristili u halal dozvoljene stvari, u ono s čime je Allah subhanahu wa ta'ala zadovoljan, što Allaha jalla wa'ala čini radosnim, čime se Allah subhanahu wa ta'ala raduje, s čime Allah zadovoljan, udjeljuju svoj imetak u to, troše svoj imetak na svoje porodice, na ono što je dozvoljno, pomažu vjeru islam, pomažu druge muslimane, znaju da su i oni možda bili nekada u takvom stanju kao što je njihov komšija, kao što je njihov neki dalji rođak, kao što je drugi obični musliman i ne samo musliman i drugi koji je pogođen nevoljom, nedaćom, pomažu ga radi Allaha subhanahu wa ta'ala. Kada imaju imetka, ne hvališe se time, ne razbacuju se, znaju da su rasipnici šeitanska, šeitanska braća. A kada imaju malo imetka, ne žale se na neimaštinu. Pored svega toga, kao što rekao, darežljivi su i udjeljuju samo radi Allaha subhanahu, subhanahu wa ta'ala. I ono što im Allah subhanahu wa ta'ala njima dadne, oni su zadovoljni, zadovoljni time. Jedan od pobožnih ljudi rekao je, od naših prethodnika pobožnjaka, rekao je, o čovječe, o side, Ademov, teži zadovoljstvu, odnosno nastoj da budeš s onim što imaš zadovoljan. Jer doista kada budeš težio ka zadovoljstvu i najmanja stvar će ti biti dovoljna. I malo kada imaš to će ti biti dovoljno. Ukoliko ne budeš težio ka zadovoljstvu da imaš ne znam ti koliko nećeš biti zadovoljan. To ti neće biti dovoljno. U tom kontekstu došao je hadis Allahov poslanika alihi salatu sam kada kaže doista nije bogatstvo u veličini, količini i metka, nego je bogatstvo u bogatstvu duši. Nije bogatstvo da čovjek bude bogat, da čovjek bude zadovoljan. Zadovoljstvo ne može se kupiti. Sreća, rahatluk, smiraj, spokojnost ne mogu se kupiti i metkom. Već se kupuju zadovoljnom dušom, dušom koja prije svega vjeruje u Allaha subhanahu wa ta'ala. Zato čovječe teži zadovoljstvu i stanovnici sretne kući koji žive u rahatluku, koji žive u smiraju, spokojnosti, zadovoljni su s malim, nemaju prohtjeva i prohtjeva. Ako im je nešto potrebno, onda to nastoje ostvariti na halal, dozvoljen način sa radom, mukotrpnim radom, sa oznojenim čelom i slično, ne prevarom, petljanjem i slično, ne, već dakle radom, oni urade što je do njih, zatim se oslonu na Allaha subhanahu wa ta'la, upućuju Allahu dovu da im to Allah podari ukoliko je u tome hajr za njih, njihovu vjeru, njihov dunjalu. A ako im Allah da, zadovoljni su. Ako im Allah ne da, opet su, opet su zadovoljni. Dakle, stanovnici sretne kuće su umjereni u svome imetku. Zadovoljni su s onim što im Allah subhanahu wa ta'ala da. Ako imaju mnogo, ne hvališu se, ne rasipaju se. Ako imaju malo, zadovoljni su time i čak i u takvom stanju nastoje da udijele. Kako kaže Allahov poslanik alihi salatu wasalam, jedan dirhem pretekao je, veći je, teži je, vrednije od stotinu dirhema ili u drugom citatu od hiljadu dirhema. Pa pitaju ashabi Allahov poslaniče kako to? Pa kaže Allahov poslanik alihi salatu wasalam, čovjek je imao samo dva dirhema pa je dao jedan za islam i muslimane, udijelio u sadaku. Jedan, dao pola svoga imetka, dok je drugi imao dirhema i dirhema ogroma, imao novca, pa odvojio stotinu. Ovaj je dao pola svoga imetka, ovaj možda nije dao ni desetinu svoga imetka. Zato, dakle, i kada imaju malo, oni gledaju da to podijele radi Allaha subhanahu wa ta'ala da daju nekome. Znaju da će im Allah subhanahu wa ta'ala mnogostruko više dati, vratiti. Ubijeđeni su u to. I praksa je to i pokazala, kao što kaže Allahov poslanik alaihi salatu wasalam, ma nekasat sadakatun min mal. Sadaka, ama baš nimalo neće umanjiti imetak. Ne, ta sadaka će biti razlog beričeta, da u preostalom imetku Allah ti dadne bereketa, pa ti bude dovoljno da s tim imetkom postigneš i postigneš, da s tim imetkom se nahraniš mnogo puta, doćim oni koji škrtare, ne udjeljuju, koji naprotiv grabe od drugih, nikada im nije dosta. Da imaju jednu kuću, željeli bi drugu, jedno auto, željeli bi drugo, jednu dolinu da imaju imetka, željeli bi, željeli bi drugu dolinu imetka. Takvi su potrgani, Takvi nemaju mirnog sna, nemaju mira u svome životu. Takvi su šećeraši, takvi su oboljali zato što im nikada nije dosta. Nikada ničim nisu zadovoljni. Stanovnici sretne kuće zadovoljni su Allahom odredbom. Kao što kaže Allahov poslanik sallallahu alaihi ve sellem, a predivni li riječi, kaže Esleme, aflaha men eslem uspio je onaj koji primi islam. Spasio se onaj koji primi islam i koji bude zadovoljan s onim što mu je Allah podijelio, udijelio. Što mu, s onim što mu je Allah dželavala dao. Zato stanovnici sretne kuće su umjereni. Ukoliko se nađu u teškoj finansijskoj situaciji, oni se prisjete drugih koji imaju daleko, daleko manje, koji možda nemaju krova nad glavom, koji nemaju danas kako treba šta pojesti, koji možda danas jedan put jedu, koji nemaju šta obući, jednu odjeću imaju, koji čestito se ne mogu očistiti, okupati i slično. Prisjete se takvih, pa su zadovoljni svojom situacijom, makakva ona bila. Tome nas je podučio i naš miljenik Mustafa Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Pa, da, pa kaže, unzuru ila men esfele minkum. Gledajte u one koji su ispod vas po pitanju Dunjaluka. Gledajte u one koji su ispod vas, odnosno oni koji imaju manje od vas. Wala tenzuru ila men esfele minkum. Nemojte gledati one koji su iznad vas, koji imaju više imetka. Tako ćete najbolje poštivati uvažavati, vrednovati blagodati koje vam je Allah dao. Čovjek, ukoliko gleda stalno onoga koji ima više, koji ima bolje auto, koji ima bolju kuću, ima bolji posao, ima para i para, ničim nije zadovoljan s onim što ima kod sebe. Ne primjećuje uopšte da on ima auto, da on ima kuću. Ne zna za one koji se voze kolicima, koji hodaju na štakama, koji su čitav svoj život, cijeli svoj život podstanari oni koji nemaju šta da jedu. Zato stanovnici sretne kuće zadovoljni su svojim, svojim stanjem. Zatim, ustrajni su u ibadetu. Vjernici su praktičari, uče svoju vjeru, lijepo se obhode prema svim ljudima, naročito između sebe i ustrajavaju u ibadetu nastoje što je god moguće više da ibadete u svojim kućama, da svoje kuće prosvijetle ibadetom, jer je u tome istinski rahatluk. U tome je prava sreća, pravo zadovoljstvo. Kao što rekao, to se ne može kupiti metkom, to se ne može postići ovim ili onim, to se postiže seđdom, To se postiže namazom, to se postiže tilavetom, učenjem Kur'ana, to se postiže lijepim obhođenjem prema supruzi, prema svome djetetu, savjetima, podučavanjem, iščitavanjem sire životopisa Allahovog poslanika alihi salatu sam u halki sa svojim ukućanima. To se na takav način postiže smiraj, zadovoljstvo, rahatluk, spokojnost, pa nastoj. Znaju da u ibadetu, sa ibadetom postižu Allahovu podršku, Allahovu pomoć, Allahovu ljubav, postižu mnogo šta. Znaju da ih je Allah dželavala zbog toga stvorio. Allah subhanahu wa ta'ala sve nas je stvorio zbog ibadeta. Allah nas je stvorio zbog namaza da mu čin, klanjamo, da samo njemu padamo na seždu, njemu činimo ibadet, namaz i druge ibadete, svaki vid ibadeta, sve ono što Allah voli, čime je zadovoljan od riječi ili dijela, da to činimo Allahu subhanahu wa ta'ala. Znaju stanovnici sretne kuće da su stvoreni zbog toga, pa nastoje da svoj cilj bivstvovanja, postojanja na Dunjaluku, svoju svrhu boravka na Dunjaluku ispune na najbolji način. Znaju da je Allah subhanahu wa ta'ala zbog ibadeta objavljivao knjige slavu poslanike, pa to oni vrednuju, to oni poštuju i nastoje da kod sebe imaju što je god moguće više ibadeta. Znaju da, kako rekao, Allahova blizina, Allahova ljubav, Allahova podrška, Allahova pomoć postiže se samo ibadetom, ničim drugim. Allah koga voli Allah je zadovoljan njime, Allah ga pomaže, Allah je uz njega sa svojom podrškom, sa svojom pomoći. Njega i drugi vole. Koga Allah subhanahu wa ta'ala zavoli, njega i drugi vole. Sve to znaju stanovnici sretne kuće, zato u njihovim kućama mnogo se klanja. Klanjaju se dobrovoljni namazi, klanjaju se na file, klanjaju se sunneti, kao što je to običavao činiti Allahov poslanik alaihi salatu wasalam, rekao je ostavite od svojih namaza nešto iza svoje kuće. Nemojte svoje kuće činiti grobnicama, nemojte ih činiti kaburovima, već ostavite od svojih namaza nešto iza svoje kuće. Govorio je Allahov poslanik sallallahu alaihi wasalam, vaši najbolji namazi jesu oni namazi koje obavljate u svojim kućama izuzev obaveznih namaza, najbolji namazi, najvrijedniji, čak je došlo u jednom od citata govora Allahovog poslanika, alihi salatu osam, da su na file, da su sunneti koje obavljamo u svojoj kući 25 ili 27 puta vredniji od tih istih sunneta koje klanjamo u džami. Zašto? Zato što na file, za na file ne treba niko drugi da zna. Sa na filom ti možeš odužiti, ostati duže na srždi, ostati duže na kijamu, ostati duže prilikom upućivanja dove, za to ne treba niko drugi da zna, kako se ne bi pretvarao o tome, trebaš da se otvoriš svome gospodaru, da čim obavezni namaz, fard namaz, treba da se klanja, treba da se klanja u džami sa ostalim muslimanima, dakle u džamatu. Međutim, svi drugi namazi trebaju se klanjati u kući kako bi došao bereket u našu kuću zbog tog ibadeta, zbog tih mnogobrojnih seđdi, jer su meleki također uz ibadet. Meleki, posebna skupina meleka, traži skupove gdje se spominje Allah subhanahu wa ta'ala, gdje se uči Kur'an, gdje se govori o Allahu i Allahovoj vjeri, gdje se klanja i ostalo, oni traže takve skupove, pa kada nađu, onda dolaze, borave na takvim skupovima, a one kuće gdje se klanja, gdje se uči Kur'an, dakle dolaze i meleki, mora da bude uz Allahovu dozvolu rahatluka, mora da bude međusobne ljubavi među stanovnicima takvih kuća, vjernika. Nemoguće da vjernik, musliman u svojoj kući mnogo klanja, mnogo uči Kur'an, a da ne obhodi se lijepo prema svojim roditeljima, da se ne obhodi lijepo prema svojoj supruzi, prema svojoj djeci, taj njegov namaz nije kako treba. Ako klanja, ako doista toliko klanja, ako ima takvi slučajeva, onda on nije prisutan u svojim namazima. Jer doista namaz kada se obavi na ispravan način kako ga je obavljao Allah poslanika alihi salatom i ukoliko se obavi skrušeno, ponizno, taj namaz mora ostaviti traga na klanjača. Jer Jalla kaže inna salate tenhanil fahša i wal munker. Doista namaz odvraća od razvrata, od svakog lošeg dijela. Pa nemoguće je da čovjek mnogo klanja. Allahu dželle Vala mnogo pada na seždu, dovi Allahu Subhanahu Wa Ta'ala ponizan, skrušeno, a poslije dakle čini nekome nevaljala djela, loša djela. Takav namaz nije zasigurno obavljen. Takvo učenje Kur'ana nije srčano. Taj samo prelazi preko harfova, nije svjestan onoga šta uči. Stanovnici sretne kuće sve to rade iz ljubavi prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Klanjaju, poste u svojim kućama, uče Kur'an, savjetuju jedni druge, podučavaju jedni druge kako bi zadobili Allahovu ljubav, kako bi zadobili Allahovu podršku, pomoć, kako bi ih Allah dželavala zavolio, kako bi bio Allah subhanahu wa ta'ala blizu njih sa svojom podrškom, sa svojom pomoći, kako bi se u njihove kuće spustio bereket. U svojim kućama uče Kur'an, znaju za primjer kojeg nam spominje naš miljenik, voljeni Muhammed Mustafa sallallahu alihi wasallam kada kaže primjer kuće u kojoj se uči Kur'an i primjer kuće u kojoj se ne uči Kur'an je poput živog i mrtvog. Mi želimo da budemo živi, da živimo, da živimo u rahatluku. Ne možemo to postići bez učenja Kur'ana. Mi da učimo Kur'an, ne tamo negdje da pustimo na računaru ili da pustimo na kasetofonu i ostalo, na televiziji da pustimo da uči Kur'an, a mi se zabavimo, mi pričamo dok se uči Kur'an. Ne, od nas se traži da mi učimo Kur'an, da proučavamo Kur'an, da saznajemo šta nam to naš gospodar poručuje stanovnici sretne kuće, kuće koja odiše rahatlukom, koja odiše zadovoljstvom na takav način ispunjavaju svoje kuće i badetima, mnogobrojnim seždama, mnogobrojnim stranicama Kur'ana, postom, lijepim riječima, savjetima i slično. Uz Allahovu dozvolu, budući da je ovo bitna tema, i svako od nas želi da živi u rahatluku, spokojnosti, lijepim životom, ako Bog da nastavit ćemo govoriti u našim narednim emisijama. Do tada Allah subhanahu wa ta'ala molim da nas popravi u našoj vjeri, da nas uputi na ono što je najbolje za našu vjeru, naš ahiret i naš dunjalog. Molim ga subhanahu wa ta'ala da nas učini njegovim iskrenim vjernicima, njegovim iskrenim robovima i istinskim sljedbenicima njegovog poslanika Muhammeda alihi salatu sam daje što je god moguće više da se ugledamo na njega, da nam on bude uzor u svim segmentima našeg života. Allah subhanahu wa ta'ala molim da oprosti meni vama, mojim i vašim roditeljima i svim vjernicima muslimanima i muslimankama. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabina Muhammed wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.